Kaixo entzule eta ongi etorria gure kantuz kantu emankizun unetara. 2015 garren urtea abiatzen dugu emankizun honekin eta gaurkoan bada emankizun berezi bat proposatu nahi izan dizuegu. Eh? Urte berria nolabait ospatzeko Ba, gombidatu berezi batzuk urbildu arazi dituguna ustaritzera gure irratiko estudioetara eta gaur danba taldeko lagunak izango ditugu. Berezia izango da gaurko emankizuna bereziki ba, zuzenek, zuzenean kantuak eskeniko baitizkigute. Eh? Eskertzekoa da, zaila izan baita beraientzat, dan ba, taldean dakizunez instrumentuan hitz erabiltzen dituzte, eta gaur gitarrakin bada, beraien kantuak moldatuko dituzte, eta bertsio batzuk ere eskeni. Ba, gaur gurean, Aitziber Estonga, Estitxu Pinatxo eta Mikel Sukuntza ditugu, eta gurtuko ditugu, kaixo, egun hon. Iepa, egun hon. egun hon. Zermu Bai. 2008-garren bai. urtea estenatzen dugu kantu emankizunean, eta 2008-garren urtea berezik zuentzako oso berezia izanen da, eh, proiektua buruan eh, Kuba aldera joateko asmoa baitu zuen, eh, gogoan dugu crowdfundingara jo duzuela pixatzen proiektua burutu alizateko, e, eh, honen inguruan mintzatzeko tartea ere hartuko dugu zuen berri jakin nahiko genukelako, e, baina astapen batean nahiko genuke jakinean ba, garaiotan nola zabiltzaten, zertan? Bueno, guaintxe hasi gara kanta berriak e, komposatzen, lan berria prestatzeko, eta bueno, e, Kubako proiektuarekin bueno, murgildua jarraitzen dugu, crowdfunding kanpaina bukatu zen, eta bueno, pues, e, etzen, e, etzen bukatu guk e, espero bezain ongi, e, ez, etzen aurrera ateri, eta egilarran ere espero genitun diru laguntza batzuk ere erakundeen aldetik ez ditugu jaso, Orduan, ba, ez toaie proiektuak guk bezain, guk nahi bezain ongi, zailtasunekin eta ba ikusiko dugu. Bueno, ilusio ez dugu galdu, baino baino ez da bat ere Horrek uh -huh. zesan nahi du, e, kanpaina berri bati ekingo diozuela, e, Ba, orain txemetan aztertzen ari gara, berze ze aukerak ditugun, ze alternatibak, eta orain bertan egilearra nortan horrekin gabiltza buru belarri. Ba, gaur e, aldera, e, joateko asmoa duzuela eta zuen eh, proiektua berriz ere gogora ekarriko dugu, eman kizununtan, eta kantu berriak eh, atontzen ari bazarete ere, taldearen baitan e, ba, eskenea dituzen kantu horiek entzunari izango ditugu, eta nahiko e, berezia izango da gaurkoan saioa urte berria delaren aitzakiarekin e, ba, Euskal Irratietako lankide batzuk ere entzungo baititugu e, eskaintza zunbaitzu egiten eta beraiek eskatuko dute kantua iruditzen bazaizue ba, lehenengo lankidearen gana joko dugu e, hartzen letona siberuko botzatik baitu zerbait esateko hartzen zuritza Bai egin hun, beraz, nike, kantu eskaintza hauen tahtia baliatuko dut, ebe eskertzeko, damba taldia goikini izatiaz, eta eskerrek emanen ditute be irratiko behazaleg, irratiko laguntzaileg, lankideg, hori hori urte ya, untsa hirent dezagun eta untsa has dezagun, bimila eta gerren urte hoi, bestahun, hon, arte? Ah, kantoi egia behar da iziate gantzun kantoen uh, dub rumba, ale, dantzatzeko gogoa ekar dezazien. eta gitarra teratzen du Zergura du jendeak, iru edo lau sentimoren truk Abesti bat kantatzea edota alaitzea gogoa Badut gitarra, badut ahotsa, baina ni ez naiz magoa Ni naiz kaleko mame mimo musikaria Kantatzea da mumo mime maite dudana Ni naiz Bizkaiko mame mimo musikaria Kantatzea da mumo mime maite dudana Tako iluzet ez bain gorriz, bakardadean zoa zen dama. Besarkada bat behar baduzu, urreratu zaitez nigana. Baina badator polizia eta kanturako denik ez dut uste. Indarkeria erabilita isilara zinai gaituzte. Ni izkaleko pape pipo putalizuna, baina badaukat da dedido du intasuna. Ni naiz pape pipo putalizuna, Baina balaukat da dedido duintasuna O, oh, zatuznigana Guzadezagulastana O, oh, zatuznirekin Baina ez minik egin Naiduzunik eta ez duzuna dauka salgai zuretzat hemen. Etu ordaindu eta joan zaitez, udaltzainak etorri baino lehen. Presarien zat, bankarien ulertzea da oso zaila. Diruri gabe ere, izan daiteke laberatxa. Hey, hey. jent gent molesta, que es legeixi, que es parli, que es pensi en la mateixa gent al molesta, que es llegeixi, que es parli i que es pensi. Hi ha gent que li molesta, que es compri, que es canti, que es vengui al carrer. És la mateixa gent al qui li molesta, que es compri, que es canti, que es vengui, si no en treu res. Al carrer! Txitularikan ez duen adierazpen librea da hemen adierazpel librea Ni naiz kaleko pape pipo putalizuna Baina badaukat da duintasuna du intasuna duen adierazpel librea Hemen daan, anda hemen adierazpel librea Ni naiz kaleko pape pipo putalizuna Baina badaukat da duintasuna intasuna Ni neskaleko mame mimo musikaria Kantatzea da mumo mime maite dudana Kalean barrena da dedido diru bila Bizitza hau da mumo mime maite dudana Hau txegabe gelnatu naiz ni. <laughs> Ba hemen gara danba taldeko lagunekin, gaur ba, emankizun berezia eskaintzen ari baikara urte berriarekin batera. Lehenengo kantuzkantu emankizuna baitugu 2008 untarako. Esango dugu kantu honen bideoklipa ere e, ikusgai dugula, edo agoneko jabete zunbaitzu. Bai, bai, eh? bai. De xente, ja, honen agrabatu genula, ja, bada, bai. ez dakitze urtia ez da inen, baino, ba, jaitxun. Uhum. Eta em, gogoraraziko dugu, eh, danba taldearen eh, zaugarri nagusinetariko bat kultur anistasunarena dugula. Hoi da. zarete horotara. Naizta zortzi musikari izan. Hoi da. Gaude zortzi musikari, teknikaria eta gero komunikazioko arduraduna. Uh Eta urte anitz daramazue taldearekin, naizta ez ditxu pixkate berantago sartu den, eh aitzi bertzu hasieratik izan zara. Bai. Kontai duzu pixkate. <laughs> Aitzi horri esker gaude hemen. <laughs> bai, bai. <laughs> nolakoak izan ziren, eta nola emantzen duten urratsa. Hombre, ba, aberdan ba sortu zen, e, e, asiera batian, estanda taletikan genetozen iru musikarik sortu genuen ba, Oskar Estanga, Kristiara Morenak eta nik eta bueno, eh, sortu genitun kantuak eta junginan poliki poliki musikari bat baino gehiokin elkartzen, gero egia da bidean musikari bat baino gehiago aldatu dala taldian, baina bueno, nik uste guain daukagun ekipoa dala oain arte ukidegun onena. Eta orain eh, ba, ekipo berriarekin, e, proiektu berriekin buruan, e, talde heldu bat eta iritsi zaretela Bai, Nik uste zesti? Bai, ez, eh, erran nahi bueno, gure artean baditugula bueno, ba, kalitatezko musikariak, eta ja, bueno, ja badela, bueno, Mikel Orentxe sartu da, baina ja bada bolada bat eh, elkarrekin eh, jotzen aritu garenak, eman ditugu zuzenekoak eta azkenan horrek emate izu ez estabilidade bat eta elkarrekin beinta berriz jo ondotik, pues ja elkarrezagutu badakigu e, pixkoak nondi jotzen duen bakoitzak, eta azkenan horrik da ez, iten da elkartasun bat, eta horrek azkenan ematen dizu, estabilidade musikal bat ez, eta, eta bai, ba, aldetu gara nik uste heldutasun puntu batera, eta guain, guain eman aldeak utzi ditugu pixko talde batera, kanta berriekin zentratzeko. Mm-hmm. Eta Euskal Herrian ez ezin, nazio ere joan zarete. Bai, mm, bai. Ibilizan geha kanpoan ere bai. Nun bereziki? Ba, bueno, mm, bidei bat baino gehiago egin ditugu, baina bai. nik uste azkena e, eh, Leidan, izan txala, Londresen ebaia onginen. E, eh, Parixen, Parixen. Iaz, eh, Gabonetan egon ginen Segobian. Segobian. Bai, Bartzelonan egon gara pare batian edo, irutan edo. Bai, bai, pixkote Euskal Etxetan mugitzen eta uh mhm. -huh. politiak izaten diagolko. Bai, arrera ez bai, berdina bai. da. Bai. bai. Hombre, e, eh, nigo atzen ez Londresen jogin unian, jo, emeske batezun hemen egin jotzen. O han... Bai, sortu zen ahitz giro polita. Bai, zian dana hemengo jendia, ba, lanian da hona eta hona, eta esatzen zuten, jo, batzuk esatzen zuten, ematezun, ematezun, gaudela momentu batean angotxozna batian, esaten zioten. Bai, bai, giro hori sortu zen, bai, bai, bai, polita. polita e, ba dugu ondoko kantua eta orain gontan e, irulegiko irratira joko dugu e, Zagrot Zorik eskeniko baitigu ondoko kantua ean zer esaten digun Zagrot Zuritza Entzuleak agurtzen zaituztet eta sustut urte berrion bat zieri agian aurten ere placer handiarekin euskal jatietan egonen ziztela gurek ilan. Beraz zorion beroen akziendako eta sustut ene bi amatxien zat, baionako amatxi charloten zat eta garaziko amatxi graxanen zat. Eta horren zat, damba taldeari galdegiten dakot begira ezazu kantuaren oparitzia ziendako beraz, eta berritzere urte berrian guztieri. Beira ta izan zaite zu, zu, zu, zu. mar urte betetzean, Ez gazteago, ez zarrago, jakitunago azara Ordura arte bizikusi eta ikasitakoa Askatu eta kendu maskara Zeure baitara Begira zazu, begira zazu eta izan zaitezu Zeure baitara Begira zazu, begira zazu eta izan zaitezu Go, go, go, go! Ogeita marrekin gizona heltzen doa Joan den irakan handa torren geroa Azalekoak akutziz barrura begira Zinezongi sentitzen asita Zeure baitara begira zazu Begira zazu eta izan zaitezu Zeure baitara Begira zazu, eta izan zaitezu Give me the bite me gif gif go Give me the bite me gif gif go Give me the bite me la berda Give me the bite me big quick ben Ogeita marrekin eder dagoen unean lore bilakatu da emakumea maitalea ma edo laguna more kolorezu lantzen etorkizuna gure baitara begitzazu begirazazu eta izan zaitezu zeure baitara begira zazu, begira zazu eta izan zaitezu zeure baitara begira zazu begira ta izan zaitezu zeure baitara begira zazu begira ta izan zaitezu zeure baitara begira zazu begira ta izan zaitezu zeure baitara begira zazu begira ta izan zaitezu Thank you. Bakantuz kantu emankizunean segitzen dugu, danba taldea gaur nagusi eta urteberria ospatzeko, ba, haze gombidatuak ditugun gaurkoan, e, danba taldeaz eh, mintzatzen ari gara, beraien ibilbideaz eta ezinaztu orain dela gutxi, e, eh, 2008ko abendu astapenean e, eh, Durango, ezta? Durangoko azoka hainbeste mhm. hainbesteko arrakasta biltzen duen azoka, zuek ere ba, zuen proiektua orkesteko parada izan zen duten bertan, eh, txenean. bai. ezta? Bai. Zemuz, pasa duzue, durangon. Aposagitzongi, hasieran beldurrez joan ginen pixko, eguraldi txarra ikentzulako, eta, bueno, ba, jendia animatuko tezen joatera, edo, Baino azkenan agitzongi, ze, bueno, kriston txaparra da botatzen bai. zunez, jendia etzen kanpoan gelditzen, <laughs> euritan, orduan barrura sartzen zen, eta jo, pues iruitu da ere sentxazio bintzat izan zen, jendia agitza animatu hasiera hasieratik, ze batzutan ibal astentza jotzen, eta jendia dago guainikan nahiko hotz, eta astentza jotzen, eta itxu hartzu jendia animatzen eta animatzen, eta bueno, batzutan lortzen da eta bertzetan ez. Eh? <laughs> ez e, da... durangon bai sumatu genula hasieratikan jendian implikazioa sekulako, erantzuna izan zen agitza hona bai. Mm Motxa, han, izaten dira ordu saioak. Bai. Eta ardun pixka motxa. Bai. ziaten lagun batzuk egon ziala, jo, gelditu ginen goguak ino, motxa intzitza egun da. Bueno. Berotu orduko bukatu. Bai. <laughs> eta zer dutan, izan zen duten zuen? Lauak eta hogei. Bai. Lauak eta hogeitan. Bai. Mhm. Mhm. Eta nere diskak sinatzen eta egon zineten? Ez, hortako ez. Eh, iaz bai aritu ginen, pues, e, lana ateri berria genulako, baina aurten ja, ja gure lanak e, darama merkatuan urte bete, orduan aurten ja Ez, Eta Durango zergatik? Bueno, nik uste Euskal Herrian referente badala Durango. Nik uste Euskal Talde guztientzako. Bai idazle, bai musikari eta jendiak eh, ez dago ikusi bestek. Mm, gehienak Durango harako atatzen dute e, bueno, beraien lana. Orduan nik uste Durango badaukala hor izen bat, potentzial bat eta gainea eh, Mundu guztia, Euskal Herri mundu guztia daki zubi hortan beti durango ezatela, eta buelta eskabat beti jendiak ite mm -hmm. Bai, az, azkenan da e, topaketa kultural bat, ez? Ez da bakarrik joan eta, bueno, lana ateriko dut e, durangorako, ze askotan galdera izaten da, jo, lana ateri duzu durangorako, ez? Zer da, kasualidadea, o, ez da? Bueno, kasualidadea ez da, ez? baino bainik nik ulertuko nukela pixko topaketa kultura bat bezala zergatik, pos ez zelako bakarrik, e, edo nik uste artista gehienen e, helburu e, bakarra joan eta leketa gehien saltzia, baizik eta ara joan eta betze artista batzukin elkartzea, ikustea, komentatzea, izuk zerrein duzu ezagutzea ez, askotan joaten zara eta ezagutzen dituzu artista berriak eta eta eurekin aritze eta askotan e, e, bueno, nik e, eh, entzuen izan didalako bertze batzu ez, ara joan eta e, pos, launekin topatu eta aiz urrengo lanerako planak egiten ez, e, inen dugu datorren urteako elkarrekin zeho zer eta bueno, posolako topaketa bat ez uh euskal kulturaren aldeko hartu eman bai, hori da E, orain esan duzu, esorkuntza momentua duzuela, bai. kantu berriak eta halako momentutan ze, behar duzu zuen eremua eta etzarete bat ere ateratzen kanpora diot. E, azkenean kontzertuak eta ematiak denboa eramate izu. Orduan... Eta bilatzeak. <laughs> bai, eta orduan nik uste hobedala zentratzea, gauz bat ikinen horta, Be, aste malen batzea... arlo guztiri ematen, azkerian bakizu gauza askori, gau, gau, erdizka denean, da, gelditu eta bueno, bain momentu honetan hontako. Mm. Eta nola lan egiten duzu, eh? taldean, bada bat, eh, eh mm, Bueno, batzutan elkartzen denak eta bertzatzutan e, eh, taldeak egiten ditugu, ez? Edo ekartzen ditugu ideiak etxetik, ba, pos, nik baut ideia hau eta erakusten digu, eta joaten gara poliki-poliki horren gainean eraikitzen, ez? Eta bertzatzutan, pos, igual, elkartzen diren, bueno, pues basea, bajista, perkusio, ez eta gero joaten da sartzen, igual bertzen batean elkartzen da gitarrista, bertzen batean agotxak, eta, bueno, gehi, hau garen ez taldean, pues gero saiatzen gara ere bai, gure artean talde txuak iten lan egiteko. Lan egiteko. Bai. Ba, entzungo dugu urrengo kantua, egitzen bazaizue, e, eh, zoi prestatu, batik juizpe, eh, gure irratiko lankideak baduela, zer eskatu. Kantu eskaintza hontaz, nahi nuke baliatu eskertzeko, gure irratian laguntzen gituzien eh, berriketari guziak, eh, nahi ditut Aipatu, Josefin, Peio, Ganes, Beñat, Amets, Jean Bernard, eta beste guziak, Desiratzen dauzi dener egu berri bat, urte berri bat ere, nola ez, betea izan dadila osagarriz, maitasunez eta biztan dena umore honez. Hortarako, txan kantua nahi nuke, entzun dezagun. para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayari. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayari. chan chan en el mar cernían en arena y como sacudí el jibe a chan chan le daba pena de alto cedro voy para Marcane, llego a Cueto voy para Mayari de alto cedro voy para Marcane, llego a Cueto voy para Mayari De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Miami. Son las cosas de mi Habana, cosas buenas, digo yo. Viene su cuna a pedirme otro chanchan, otro mendrón. Y viene reciclado, renovado, luchando a dos pulmón. Rampa arriba, línea abajo, vamos pa'lante con los de antes. Que somos, somos de que chanchan Vamos a hacerlo sin hacerlo, vamos a gozar de mi tierra de La Habana sana. Pasajera de primera, venciendo todas las barreras de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Oye, es un bonito chan chan que trajo con Pai del monte. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. tan y de qué somos, somos de qué chan Dime cuál es tu versión y dime cuál tu identidad. Estoy buscando una manera sana de representar La Habana. Las ganas de decirte que, que lo que somos, vamos pa'lante. La generación que está haciendo cosas buenas, cosas sanas, que se pone en situación compuesta y esta es pa' la gente que me quiere, que me va a querer. Delto Cedro voy para Marcane llego a Cueto, voy para Mayari Delto Alto Cedro voy para Marcane llego a Cueto, voy para Mayari Delto Cedro voy para Marcane llego a Cueto, voy para Mayari Galto cedro voy para Marcane, llego a Cueto voy para Mayari. Baku aldera eraman gaituzue, <laughs> bertsioak ere eh, hautatu e, baitira gaurkoan, eta kubaldera joango gara, eta zue joango zarete, eh, noiz egiteko asbo duzu bidaia? Maiatzan. Maiatzan. Kontaigu Kontaiguzu epikin bat, e, eh, itzegina izan dugu, eh, zuen proiektu berriuntaz, baina gogorarazi epikin bat, e, zer egiteko asmo duzen, kuban jaialdi importanta bat iraganen baita, ez eta horren baitan e, ba, aprobetsatu nahi izan baitu zue e, diska berri bat e, atontzeko hango lagunekin ere? Bai, hori da, bai. E, bueno, gauza izan da, ez da, gure, mm, bueno, guk antolatutako zerbait izan, baizik eta handik e, jaso dugu gonbita joateko, badagoan e, jaialdi, bueno, garrantzitsu bat, kubadisko izenekoa, eta handikan jaso dugu e, izendapen bat, e, atzerriko diskarik, e, artistarik onenen, ba, alorrean edo sailkatu baituzte, eta ordun e, iaz jaso genun gonbita joateko izendapena, baino e, bueno, ba ezkenun disponibilitaterik izan eta ezin izan ginen joan eta urten jaso dugu berriro izendapena eta ordun bueno da gitze jaialdi bueno izen handiko jaialdi jaialdia e, nazioarteko jaialdi bat eta handikan gonbita hori jaso izanak bueno pos eman sekulako bueno ilusioa ez eta bueno ba landutako Eh, ez dakit eh, lana unitzen mm, ordaina edo ez, oparia edo ez. Eta ba hola bururatu egun, bueno, pues, zei, joanen gara edo eta aprobetxatu zan dela, bara, ba, bueno, pues, e, inen dugu zerbaiterean, eta hango hainbat, e, bueno, pues, e, ez dakit, ezakite gilarran zeinekin hitz egin dugun, <laughs> baina bai itxi ditugulan e, eh, kontzertu batzuk, e, bira bat egiteko, eta eh, hortaz gaine egerren kubako disketxeak, e, disketxe handi batek, ba, bueno, proposatu zigun lana berekin, eurekin grabatzea, gure urrengo lana, orduan grabatuko genuke asmua litzake, grabatzea agorila eta egrem disketxearen e, elkarlanaz, markatu. <clears throat> E, bien arteko elkarlanaz e, urrengo diska grabatzia eta bertako kubatar e, ba, izena hondiko musikariekin. Horren ondorioa izango litzake urrats bat gehi ematea e, taldean eta nazioartera begira ikusgarritasun handiago bat ere izatea? Hombre, pauso batez, pauso handi bat. Haundi, haundi. Haundi bat, baina bueno, gure helburua ez da hola, osea, ara joatearen helburua ez da ba ezagutzera ematea nazioartean baizik eta guk e, bizitzea esperientzia hori eta eta zer, eh, bueno, personala bezala, ez? Ez guk e, munduari ematea ezagutzera da zer den baizik eta guk mundua ikastea, ez? Mm -hmm. Zenbateko bidea izango da? Nola antolatu duzu? Pentsa zute Egonaldi <laughs> luz, Zakigu... luze samarra izango dela. Bueno, edo. ez pentsa, disponibilidade ez... aztugulako handia, orduan, bueno, ba, bi aste edo. Nik ezaketena da, hori kusoko da, denek eh, pasako duten denbora guztia, edo ez, mm batzu jun, beste batzu bueltatu, beste batzu gelditu, hori ikusiko da. Bai, hemen, kago, bakoitzen lanaen arabera, familia, <laughs> eta, bas, mm ikusiko dugu, ikusiko. Baitzen godugu, e, eh, badara mazuen kanpainan edo eraman duzuen kanpainaz eta hemendik aurrera zer eta nola lagundu dezakegun ere proiektuan, baina lenik eta behin e, eh, urrengo kantua entzungo dugu eta hartzen ere entzun badugu Siberoko botzatik orain berriz ere bertaratuko gara txitxikarrekald eh, lankidari utziz hitza. Ordian kanto eh, bat berezien ahinuke eskeni eta kantoe hau da harrekin horrekin zentako kanto hoi, ba haekin eta horrekin hoek, horrek azpimaratzen eh, beiteiku, besten beharra badugula, Euskal Iratiek ebai, nik adibidez, eh, ene utsumandokan, hainbat kolaboratzaile behartzen eh, dutut lan horren egiteko, ez dutu denak izentatuko, bena haekin eta horrekin, eta hoi gue laguntzaler eskenik, bena baita e zabaltxago eta gian polemikoago e, gue harremanak, jentarteko harremanak eta harreman privatiak, ba haekin ahiniz edo horrekin, zein importadu, potiko, neskatila, heteroseksuel, transeksuel, nahi dugun guztia, bakotsak haita dezala haekin edo horrekin be biziaen egitia, bidetio bat baizik ez balin bada. horrekin, horrekin, arrekin, horrekin, arrekin Bizi nahi dut bizi, bizi, biziri Arrekin, arrekin, horrekin, arrekin Ebidaz konmigo tambien Arrekin, arrekin, horrekin, arrekin En mi kabene izmak eixan I want you live with me zina, izan ikan beste puntakua nolatan jakin Zer nola bizi bestaldian, ai, ai, ai, eta nola jakin. Requino, requino requino, horrekin, Quiero que vivas conmigo también Requina, En mi cabane is I want you to live with me un poquito más Bakantuz kantu emankizunean segitzen dugu hemen Euskal Irratietan, gaur dan bat aldekoekin ari gara solasean eta ba, ikusten duzu, eh? zuzenean baiotzen ari dira bi gitarra eskuan eta normalean dan bat aldean bat instrumentu? Asko. Asko. <laughs> Bai, Falta motatzen duzuna. Bueno, bueno ez berdina. Diferentzia da. Bai, han bertze referentzia batzuk guain hemen ez dituzunak, ez? Baina bai, hau bi gitarra, bajua, e, trompeta, teklak, bateria eta perkusioak. Eta batzuan tromboia ere bai. <clears throat> ere bai, tromboia ere bai. Egia da, oi dena beti adornatu itxegula, beti bete iken du bestera mhm. batea, baina bueno, ez zu hola bai, olakantuak beste xarroa daukate. Hori eh? da, beste bizi bat. Hori da. <laughs> E, Kubarako bideia zitzeiten ari ginen, orain dela minutu zonbaitzu, eta kanpaina buruz e, mintzatuko gara orain pitxin bat ere, esan duzu ez dela, atera nahi bezala, eta malez e, ez duzuela lortu espero zenutena, orain pentsaketan ari zarete, e, baina bada aukerarik oraindik dike laguntzeko? Segile erran, e, eh, guain arte bagenitun kanpaina batzuk martxan e, eh, eukigenun e, eh, sostengu kanpaina bat e, laguntzeko hori bueno, hasi zen eta, eta bukatu zen, ongi joan zen, e, gero haitu ginen ere bai gabonetako pixko bat e, <clears throat> enpresa ezberdinei gabonetako sortak eta eskaintzen euren e, langilei eta oparitzeko gabonetan, Eta gero uki genuen e, crowdfunding kanpaina eta baizuk aipatu zuen bezala, pues bueno, laguntza jaso du eta agitz eskertuak gaude, baino ez eh, espero guzila, ez? Eta gainera, bueno, crowdfunding e, kanpainaren sistema da e, edo zure helburuaren ehuneko ehuna jasotzen duzu edo ez duzu ezer jasotzen, hau da guk e, crowdfunding kanpainan lau mila euroskatzen eskatzen genitun, eta lau mila euro lortzen ezpadituzu, eh, bueno, pues, eh, ez duzu ezer lortzen, ez? Eta, ba, hori genuen, eta guaintxe, pues, eh, harremanetan jarri gara erakunde ezberdinekin, enbajadekin, bueno, hainbat e, aukera genitu aurre ikusiak, eta gilarra noiek ere bai, ba, bueno, e, haunitzek ez ez, haunitzen gandik ez ezkoa jaso dugu, sekulako, bueno, sorpresa izan da, bildu garelako eurekin behin baino gehiagotan eta eta bueno, ba itxura ona zulako eta azkenean e, bueno, ba ez ezkoa izan da eta ordun egila erran, pues guaintxe bertan gure animoar ez dago honenian, bino bueno, aizu esperantza ez dugu galduko eta naiz eta zaila egon gauza, pues eh, saiatu, saiatuko gara ez bukaer arte eta ez badugu lortzen ere, ba bueno, beintzat ez izan saiatu ezkarelako dirua behar baituzue e, bidai gastuetarako ango egon aldirako eh, ez gara konturatzen zenbateko kostea eh, izaten duen alako proiektu batek ez da. Mm -hmm. Bai, aurre ikusten dugu izaten aldela emezortzi hogei mila euroko gastua, bai. Osa, gaztu <laughs> potolua da. Potolua da, <laughs> bai. bai. beldurra ematen Bai. bai, bai, baino galdiakin bakarrik ja. ja. <laughs> Sekulako dirutza joaten da, hor, bai. Mhm. Ze bango zinateken hori da. Hori ez du gargi, pentsa. <laughs> Hori ez du gargi ikusita, bueno, ezkarela eh, biltzen ari nahi diru, pues, eh, bir planteatu behar dugu hori dena berriz. Dena dela zuen berri jakiteko entzulei esango diegu, e, baduzuela egunea, bertan informazioa ematen duzuela, aktualizatzen duzuela, eta bertan e, ba, entzuleak ikusi izango du zertan zareten, dan ba puntu infora mhm. jotzea izango Hori da. Onena hori jakingo dute gure berri eta proiektuen xetasun guzik eta nola lagundu eta dena. Bai. Uh -huh. Ba, entzungo dugu hondoko kantua, orain gontan e, ba, ez da zuen taldekoa izango, dan bat taldeko kantu bat, baizik e, Katalunia aldera joango gara, ustut. Oh, ja. Olatzi duaterekin, gure irratiko lankidak baitu eskaintza bat egiteko. Bai, egunon guzieri lehenik eta bepritzaskin enuketa arte hau baliatu kantu eskaintza baten egiteko eta laguntza hile baiten eskertzeko bepritzaski zen eta oien, zeren eta hoiek gabe deusik ez gire igatian eta dibidez gure igatian eskertu nahi nituzke gure baratze zainak edo naturaz arduratzen direnak Juan Miguel Olaizora eta Gabriel Duruti aste guziz gurekin direnak erri ere eh, Bartiolo, Naia, Silvi, Sanantion gure kultur tartea osatzen duten izenak, eh, Xabi, Pascal, Patxi, Filgi, Aines, eta seguraski anzten ditut batzu, baina bo, ezin denak egan, asteko eskertu gure laguntzaile guziak, zenta oieri esker, eta bereziki oieri esker, beraz, eh, martxanda gure gatia. Esker mila guzieri, eta hautatu duan kantua, beraz, ustut katalan ez dela, behar da, zutongi gaiten, baina, ea, zer dio zuen, ults de bidre da. <laughs> Osondo. artista reveladora i del meu cor. Epa! Saps què fes? La roba cali. Saps? Ai, les cosetes que si puguis t'explicaria de mica en mica i estonetes. Ai, petitetes, a cautorella tota la nit. Vulca, vulca, vulca, vulca, vulca. Vulca, vulca, vulca, vulca, vulca. vulca. molt tú, verás tu Eres com un del teu nom Ulls de vidre mirant gitana, ai que en la vida ya saps com va. de vidra ai desdichada, rumbeta bona jo te de cantar. Ulls de vidre mirant gitana, ai que en la vida ya saps com va. de vidra, hay desdichada rumbeta bona jo te de cantar. Apa, epa, y el ventilador y el rey de la festa, la rumba del 60, del sabor y del tumbao, el bris de la soledad, en que tu día vas deixar todo despullat. Y si forcen la máquina, en la curva del murro, Avui vull ser poeta, ser cometa i gra del sol, tot el sexo femení que va deixar al meu costat un bon final. Vulca, vulca, vulca, vulca, vul. Vulca, vulca, vulca, vulca, vul. Vulca, vulca, vul. Avui vull dormir amb tu. Era un nom, no oblido del teu nom. Ulls de vidre mirant gitana, ai que en la vida ya sabes con pan. Ulls de vidra, hay desdichada, rumbeta bona yo te de cantar. Ulls de vidre mirant gitana, ai que en la vida ya sabes con pan. Ulls de vidra, hay desdichada, rumbeta bona yo te de cantar. Le Ulls de Bamentxe segitzen dugu, eaitzi berreztitxu eta Mikelekin batera, 2008 garren urtea estrenatu dugu, eta eh, ez dakit, kantu eskentzak entzun ditugu, elankide zumaitzen eskutik, ez dakitzuek ere kantu eskentzaren bat egin nahiko zenuketen, egitekotan, nire eskeniko zenukete? Bueno, boz, nik uste dut, eh, jake proiektu hau dugun eskuartean, eh, agitz garrantzitsua izaten ari dela, bai familiaren eta bai lagunen babesa, ez? e, baitare lagundu lagundu duten e, guztien e, babesa ordun nikuste e, bueno zalantzarik gabe eurei ez eskeineko diegula bestea Diska berriari buruz zerbait esan zen egzaketen. Ba, ez, ez dugulako ideiarik orain egin. <laughs> Huan berri gara besti berriinekin, osake. Uh Baina harremanak baditu zuekuan eta Ez dakiz, eh? <laughs> Hortan utziko dugu. Oiek sekretua. Sekretua dira utzi da. <laughs> Eta ni beti mia luzatu nahian. <laughs> ba, sekretuak utziko ditugu. Eta entzungo dugu ondoko kantua. Zer, behitu mhm. zue E, eh, irulegiko irratia badugu Bernadette eta argain lankidea. Eta berak badu, zer eskatua, Bernadette. Agur bat entzule guzier eta tanba taldearen bidez, nahi dauzit eh, urte berri onbat desiratu eta zueri ere danba taldea. Eh? Beraz, eh, deneri agiantza hoberenak eta goxoenak, zuen amets guziak uh, obratuko dituzuela agian, eta sorpresa onak ere ukanen dituzuela segur naiz. Euskal Leiratiak gozazkizue aurten ere, zorionak beraz deneri, bihotz bihotzetik, eta plazer nuke beraz eh, mutiko txoa, kantoa, emeiten bazinute dan bat eta deneri urte hon! Geratu nintzen neu bakarrik Begi urdinetan kresala Ni bezain beltza zala Erri zemen zu ikusteak Bizi berritzen nau Ametxonen ordainetan Horia bestia hau ikusita bere ala jakin nuen ikora indik maite zaitu dala maite zaitu dala. pizten zait ni gatzaudenean darara tututuru darara da Hortik aurrera aldatu egingo zaigu bizitza Berreskuratu baitugu etorkizuneko Berreskuratu baitugu etorkizuneko giltza bete egiten nauzu irribarre batekin, zurekin usolekin, tamusuekin Ederra da, zu hemen izatea, Ba, itzuli eder bat egiten ari gara, eta bururatzen joango gara gaurkoan gure mankizuna. 2008 garren urtea abiatu dugu, zuek, ze, ze eskatuko zenioke 2008 garren urte honi? Bueno, nik gehiarran e, aurtengoa 2008 garrena niretzako personalki, e, urte polita izan da, orduan, e, konformatzen naiz datorrena ere hain politia e, izatiakin. Eta mm, niretzako, dan bantzako, pues, bueno, guk dugun ametsori egi bihurtzeaz. Mhm. Horrekin iba denator estekin. Eta pertsonalki, ba, bueno, ba, beti izatean ez, lana eta osasuna eta hoxe. Zuek izaten zarete urte berriarekin, eh, ba, elburu berri batzuk eh, jartzeko, eh? Ni ez, ni pertsonalki ez. Gimnasiora, ni... inglesa eta eh, lakarik ez. <laughs> nire ez, pertsonalki ni etorri ba, etortzia dula, etorri behar du natalizo. Uh -huh. gaixo ez diogu jarri mikrorik. <laughs> Obe. <laughs> ba, utziko dugu gaurkoan hortan eta ez dut esan bainan Hortxe hoia eh, izan dugu teknikan, eh, <laughs> eskertuko duguna ere bai, eta eskertuko ditugu ere, alako momentua gutxi izaten baitira, Euskal Lirrati hauetan eh, izaten diren kolaboratzaileak beraiei eskerrere, Ba, aurrera egiten baitu guk ere egunerokoan oiana baduzu zerrendatxo ez da. Hori da, eh, laguntzaileak haunitz parte hartzen dutelako Euskal Irratietako programazioan eta urte guztiz hor direlakoan eskertuko ditugu, eh? haunitz ez baititugu eskertzen hauek, gure bazterrak emankizuna egiten duen Lucien Txezar eta hor dugu, esker egiten duzu lan guztiaren zat, hortik ere baditugu badokamalau pantxispidar argitxu kanteroare laguntzaileetan duguna, Zortzi errealdeak zuzenean, benoa etxe berrik eramaten duena, bizirik saioa eramaten duen ekipa oso eskartuko dugu, ezkur beroak txomintzu bieta. Pumpa, laster, peio dospi, aste guzi zortzaitugu eskar mila hori, ba, zure parte hartzea eskainirik, Parise bordaleko berriketariak, eta nola ez kolaboratzaile haunitz ditugulakoan ere, emankizunetan utxomandoka, hitz eta putz, ondaizela, goizberri, kulturala emankizunetan, Kirol laguntzaileak asteburu guziz ditugunak partidak zuzenean eskaintzeko bai eskubaloian, bai errukbian, bai eta ere pilotan. Eta nola ez, ba, eskartuko ditugu ere, eh, ba, Euskal Irratietako langile guztiak, hainbeste ordu, hainbeste lan eskatzen dizkiegulako urte guziz hor eta animaturik, beraz urte berri hon bat desiratuko dautzu egun oski, zuei eta lanean animo, osasuna, maitasunarekin noski. Eta urte berri zui ere. Mila esker. Eman hasi eta ez dizut esan, baina orain bai. Ongi buratzeko <laughs> urte berri eta zuei ere esker mila, una urbildu izana eta eskaintzau e, eh, luzatzeagatik. E, bueno, mila esker zuei Hoi da. Eta zuen webgunearekin geratzen gara, eh, beti. Dama.info, bertan den aurkituko duzu eta diska ere. Ez da gitzerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen? Bueno, bukatzeko. Bai, joko dugu, txasatxa, goxo, goxo. Hoi da, zuentzat. Eta kolaboratzaile guztintzat, eh? Ezketa fen, amun ami Ezketa fen, hile pepa mori Ezketa fen, à mon ami, qu'est-ce que t'as fait Il ne peut pas mourir. La meva rumba és trista porque en el clos em canxa tu. No hi ha ni tresor ni regna que plugin des que s'empleixen amb tu. Va rumbar l'aireta, jo no tinc son, jo només tinc pena. Rumba, rumba la no, Cual la mi marcha, un quedo yo es que fe, fe, a mí Que es que ta fe y ne pepa pa morir. Es que fe, fe, a mí Que es que ta fe y ne pepa pa morir. Dame basones, minsa, Porque en el luz ya pencha tú Mira si és trista la rumba, caramba, cosa pel xa-xa-xa, oh ja, ho! Rumba, rumba, l'aireta, jo no tinc son, jo només tinc pena. Rumba, rumba, l'airo, quan l'amic marxa, sona el tambor. Què és que t'ha fet, amb un amic, Què és que t'ha fet, il ne peut morir? Y es que fait fe, mon ami, qu'est-ce que t'as fait? Il ne peut pas mourir.